До якого ранку? спитав Жак Антуан. Ви маєте на увазі 1 серпня? Б'юсь об заклад, озвався від дверей грядний канадець. Нас усіх скоро доконає цей клятий материк. Мій годинник показує пів на десяту. Ставлю один проти ста, що це саме ранок. Ньютоне, чого ж ви досі спите? Ходімте виконувати свої обов'язки. Де ви там? Малий брус неохоче вдягся, і вони пішли на двір, обв'язавшись довгою линвою. У приміщенні панувала напівпітьма. Світло підсліпуватого ліхтаря ледве осявало перші каюти. Матрос сів на ліжко і скинув винти, бо зашпори в ногах і досі не проходили. І коли до його каюти зайшов професор Марш, лампочки несподівано спалахнули потім на мить погасли і знову зайнялися. Це не входило в плани американця, бо він кілька хвилин стояв і мовчав, аж поки господар запропонував йому сісти. Професор сказав Наріта поводиться дуже підозріло. Між цими двома пробіг чорний кіт. Майже ті самі слова матрос чув од Наріти сам і раптом завагався. У чому ж річ? Нам не слід було лишатися на базі, знову заговорив професор Марш, не дочекавшись реакції. Ви в чомусь підозрюєте Наріту сам, професоре? Філмарш відповів підозрюю. Його дратувало це світло електричних ламп, і він квапився висловитись. Навіть підвівся і став. Це був його давній комплекс, уже відомий багатьом доктор Марш почувався непевно, сидячи нижче чи бодай на одному рівні з усіма. Він спершу підбурював нас іти до найближчої англійської бази, а коли всі погодилися, раптом заходився каламутити воду. Він сказав усі. З його боку це було надто самовпевнено. Філмарш вирішив дещо забути або і справді забув. Матрос глянув на нього знизу вгору. Ви зараз хочете йти? Дуже хочу, сказав Марш. Але про це тепер пізно згадувати. Тепер треба лише стерегтись, містере Матроуз. Кого? Матроса сіпало, наче він сидів на колючках, сказати йому чи змовчати. Він таки не витримав і сказав. А ви знаєте, що приблизно те саме думає про вас Наріта Сан? Знаю, якось розповідав Хоцудай. Матросові стало зовсім кепсько. І Куо Хоцудай грав у якусь подвійну гру. Але ж виходило, ніби матрос теж зрадив Наріту-сан, переказавши його слова іншому. Це було щось нове, нова тема чи навіть згусток тем, до яких належало повернутись. Іншого виходу у матроса не було. Та ці люди навряд чи дійдуть колись спільної думки. До того ж Наріта розмовляв лише зі своїм земляком. Булат спитав у професора. І що ж пропонуєте ви? Американця, мабуть, образила інтонація, бо він сказав: Я почуваю себе грамплатівкою, яка втратила покупців, містер Матроуз. Булат мимоволі зітхнув. Отже, це так і є? вирішив професор. Той відповів. Нам треба розворушитися, професоре Марш. Їм і справді належало розворушитись. Норвежець Гявер правду казав, що в Антарктиді кожен сам собі творець власного настрою. Настрій тепер вирішував усе. Задля цього матрос ладен був витримати навіть неприязнь цілого товариства, хай би це тільки до чогось привело. Розворушитися, сказав професор Марш. А чи не краще пошукати виходу? Матрос поспитав якого? І вдруге зітхнув. Його платівка теж заїла. Ви знаєте інший вихід? Запасний? Тільки немудрий будує дім без запасного виходу. Що ви можете бути злим, я знаю, сказав матрос.